está horror. Dalle, ahora, ahora. Ben, boas noites. Graciñas por estar aquí. Graciñas, como sempre, a Porta átaulas, que sin a súa colaboración moitísimos actos do facho non serían posibles. Ben, va, está connosco Mailar Alexandre, que nos, eh, que nos va a falar de María Victoria Moreno o compromiso coa lingua e as liberdades e o facho porque tuvo. tú María, Mailar Alexandre é o nome literario de María Pilar Ximénez Alexandre é profesora de la Universidade de Santiago chegou a Vigo nos anos 70 como profesora de medio comprometeuse co país porque foi desde o primeiro tempo eh, loitadora contra a tiranía clerical fascista do franquismo e cofundadora da primeira asociación feminista do país. Eh, ese compromiso marcouse tamén co que nos, co un dos factores que nos define que é a lingua e, e asumiu a lingua galega como lingua propia se, sendo de nascencia madrileña o seu primer relato eh, agardando por, foi un digamos un preliminar do, de unha obra de, do, dela perdón, do libro que se chama Agardando os morcegos Lo, logo viñeron a formiga cosa e a, e a novela a súa primeira novela infantil A expedición do, do Pacífico ademais de destacar como autor de literatura infantil Tamén escreveu para adultos, escreve para adultos. Foi finalista do Premio Cidade de Novela con Tránsitos dos Gramáticos, publicou o libro de relatos Logo nas Illas, e, bo, e boa parte da súa obra está traducida a outros idiomas. Tamén é traductora da mesma, tradu, eh, pa, do inglés para o galego o poemario Muller Ceiba e a Casa Carvaidán, así, ta, así tamén mesmo é poeta e como esa farei abondo pois deixo vos con ela e como aquí molesto vai non, non non, sí, por para ver non no molestas isto Non sei si... Ah, sí. Ben, pois, eh, boa tarde, eh, moitas grazas por eh, estar aquí. Eh, para min, pois, é unha honra poder eh, falar aquí no facho e xa decía, a ver, cando me convidan a mí a falar no facho porque eu sigo, claro, desde hai moito non podía ser menos as actividades do facho a pesar de que vivín primeiro en Vigo e agora en Compostela desde hai anos e entón, pois, non, non me resulta eh, moi doado vir aquí a pesar de que últimamente case vivo na Rua Tabernas Entón, eh, cando, mm, eh, cando me pediron que, que vos falase un día, pois pensei, porque precisamente acababa de estar consultando o arquivo do, do facho que está na Real Academia Galega, porque isto foi, bueno, generosamente depositado ali. Entón, pois a persoa que leva a comunicación, Yolanda Casal, acababa de pasarme eh, do, eh, precisamente parte da documentación sobre María, o sea, que ten que ver con María Victoria, que está neste arquivo e entón pareceume que era pois un bom momento. Xa sei que é moi, eh, moito atrevimento vir aquí a falarvos do facho a vos, eh, mas, bueno, son unha persoa bastante atrevida, entón, pois, a ver, do dado, non, parece que parece que non. Entón, ah, vale, sí. Ben, entón, pois, eh, digamos que o, eh, do que falarei un pouco, en primeiro lugar, de María Victoria Moreno, eh, unha galega por elección, non? Algúnas cousas da súa biografía e especificamente aspectos do seu compromiso coa lingua galega e coas liberdades, non? María Victoria, como comentou Corral, eu cheguei a Galicia no ano 73, justo 10 anos despois de María Victoria, que chegou no 63. Eh, e claro, se eu chei aínda nos últimos anos do franquismo, pois ela, eh, claro, eh, quero decir que viviu moito máis aquí durante o franquismo. E despois eh, a importancia eh, que tivo eh, o facho nese compromiso e especificamente nos primeiros pasos que deu María Victoria Moreno eh, tamén outros autores, claro, na literatura infantil e juvenil. Esta foto Eh, bueno, todo isto xa direi ao final que so, eh, son documentos que nos pasou a filla Begoña cando eh, Fina Casalderrín e Maiseo estábamos facendo a biografía de María Vitoria Moreno que saiu este ano e ela pasou unos, eh, isto que era unha folla que estaba cortada do, do pasaporte é unha foto de 1968 e este pasaporte eh, cando ela foi renovar no 73 pois é o que non lle renovaron o que comentaremos eh, despois. Eh, María Victoria nace eh, o 1 de maio de 1939. A min me doado lembrar a data porque eu son do 1 de maio tamén, que do día para nacer, como sabedes. Eh, entón, eh, tamén, seguramente, sabedes que eh, durante moitos anos, até que nós <laughs> fixemos esta biografía, e antes un artigo en Grial, eh, decíase que a data era 1941. Mm? Eh, ben, e agora veremos por, que. Non é que habríase confundir a aquela en todo, incluso neses documentos que é eh, correspondencia que vou comentar despois e mostrar algún que ela ten o facho, ela nesa correspondencia di a súa man nacín o 1 de maio de 1941, así. Eh, e naceu en Valencia Alcántara por azar. Por tanto, dicir que é extremeña unha parvada. E, e isto a ver cando, é onde eu digo, teño que ter moito cuidado, porque teño que falar en Pontevedra a semana que ven, no acto das letras, e Seica, onte souben que unha das persoas que confirmou a súa asistencia é o director de eh, promoción do libro de lectura de Extremadura, porque están moi contentos de que se lle desen a unha extremeña a letras galega, nada menos que sucedendo <laughs> a Carlos Casales e a Manuel María, non? Mas eh, non é así, eu lamento moito ter que dicir que non se pode dicir que María Victoria fose extremeña, porque para ser extremeña tería que, aparte de nacer ali, tería que ter raíces familiares, o pai, a nai, vivir ali. Entón, de onde era Sara Márquez, a nai de María Victoria? Era malagueña. Era unha malagueña que estudou eh, magisterio, era mestra, en Córdoba, e que despois deu clase, puxo Escola San Martín de Valde Iglesias, que é provincia de Madrid, pero tocando con Toledo, e pensamos, fino de máis, pero non, non se pode saber, ninguén sabe como foi, que ali coñeceu o pai que era toledano, eh, Vicente Moreno. E o pai, eles, e, isto é no momento en que empeza a guerra, e el é mobilizado, el fixera dereito. Eh? E, e el é mobilizado e vai eh, a fronte eh, cos de Franco, de acordo? E, e ela casan no 37 e entón ela vai vivir o nese momento, no momento que nace María Victoria, ela está vivindo na única casa que teñen porque non chegaron a ter casa. Entendedes? El estaba eh, na guerra e ela eh, que, que un irmão que nese momento está de, de policía, non me acordo se é municipal ou de policía de fronteras, Valencia de Alcántara, está tocando con Portugal. E entón está ali, como podía estar <laughs> en calquera outro sitio. E ali nace María Victoria. Que pasa? Que claro, en todas as biografías decía naceu en 1941 e vos decatadevos que distinto é nacer en maio 41 e nacer en maio 39 que é xusto no momento de, de acabar a guerra é dicir que a familia aínda non está reunida entón, eh, claro, se si pensamos nace nese momento que a guerra acaba en abril que, que está acabando a guerra xa nos decatamos de que ela está nun sitio provisional. Despois sí que viven tres anos en Badajoz e despois xa marchan a Segovia, que vamos para agora. Entón, de Extremeña, o sinto, pero nada de nada. Eh, esta é Mare Victoria coa súa irmá, pois cando neste momento, cando son pequenas. E entón, en 1943, que ocorre? O pai é nomeado administrador da prisión provincial de Segovia. Como me dicía outro día Alonso Montero falando desto, non se sabes que tivo moita relación con ela, o pai, pois, eh, evidentemente, ela fala del dunha forma oblicua, falaba moi pouco da, da súa infancia, pois era, non sabemos se falanxista ou que, fixera a guerra, desde logo, no bando de Franco e, desde logo, en fin, non nomeaban así a calquera administrador da prisión provincial de Segovia Esta é unha foto maravillosa que parece un conto de fadas con neve dunha eh, unha muller, Ana Cruxera, que está nun, nun blog de arquitectura. Eh, que me dirixiu a ela foi Santiago Vega Sombría, que é unha persoa, un historiador que estudou as os cárceres de Segovia, é a súa tese, pero despois escribiu moito sobre os cárceres no franquismo e especificamente a súa tese é sobre as prisións de Segovia. É terrível iso, non vou falar deso, no, na biografía que é destinada á rapazada, pois damos algúns trazos máis... Eh, eh, diga, e, e entón vivían aí, nesas torres, vivían na torre das, eh, da, o sea, mirando Para a esquerda vivía o director da prisión e na torre da dereita vivía, vivía a familia Moreno Márquez. Por tanto, o pai eh, a nai, María Victoria, porque a nai pediu excedencia, que o que facían moitas mulleres nese, nese momento, pediu excedencia de mestra, eh? cando nace María Victoria no 39, para estar co marido e os fillos. Eh, na, nas prisións de Segovia que había tres eh, pois eh, eh, o número de presos, eh, o amoreamento, a fame, a falta de higiene. Tampouco isto é específico da prisión de Segovia. As mortes na, eh, nas prisións franquistas sabes que foron enormes. Eu li moito do caso de Córdoba, porque meu pai era de, eh, de Córdoba, un pobo pequeno de Córdoba e unha zona na que a represión foi brutal, como, bueno, como foi en moitos sitios, pero ali que era unha zona moi vermella. Mm. Entón, eh, pois nesa prisión eh, di Vega Sombría que morreron 163 presos. Non estamos falando os que eran eh, asasinados, os que eran asustizados, non, non, estamos falando de xente que morreu na prisión. Ben, en calquera caso, que ocorre? En 1949, a NAI, despois dos 10 anos de excedencia, pide o reingreso como mestra. Aquí empezamos a encontrar eh, discordancias eh, si realmente ela tivese nación no 41 Entendedes o que quero dicir? Porque entón a nai eh, estaría en excedencia únicamente 8 anos. E, e 10 anos durante moito tempo, agora creo que, non, creo que é indefinida, pero era o máximo, eu lembro, eu tive que pedir a excedencia para pasar á universidade, que era o máximo que daban no ensino, foses mestra de primaria mm, ou tal. Entón, a nai regresa e é destinada a Sepúlveda. E, e, e, e a idea pois era que o pai seguira en Segovia, que fora, pero que ocorre? Nese mesmo ano, en setembro, morre, parece que de forma inesperada, o pai de tuberculose. E entón, a familia, era a nai e catro irmáns, quedan dependendo do soldo de mestra e unha cantidade miserable que daban, parece ser, para os fillos varóns, que eran dos fillos eh, e dúas fillas. O contexto, pois xa sabedes calé. Eh, di Sara Moreno, e isto temos citado no libro, eh, non entendíamos eh, isto eh, é eh, porque Fina eh, fixo moitísimas entrevistas coa irmán, coa irmá para intentar eh, saber como era aquilo, non? Non entendíamos o de non sair á rúa nin o que tiñamos que manter a boca cerrada que había uns maquis día, día esta irmá, que era ano e pico máis nova, que non sabíamos o que era, que non podíamos dicir absolutamente a ninguén nada que pasaba na casa. Vos sabedes que os últimos maquis que foron eh, asesinados en Galicia eran Foucellas en 1952 e tan tarde como en 1965 o piloto eh, perto do embalse de Belisari en relación con todo nesa época ben, o aquí unha cartilla de racionamento os cupóns e bueno, e sabedes o extraperlo neso e, e este de Foucellas e onde, en onde o aire non era brisa que é a única novela de María Victoria para adultos ela pois alienta a posición entre a mestra nova e os caciques do po que están acaparando o leite. E entón, aquí é onde para nós está a clave na mudanza de idade. E é a adolescencia en Barcelona. María Victoria marcha en 1951 facer ali o que daquela era o bacharelato elemental e como aquí é unha xente da miña idade pois eh, eh, a xente nova non, non saberedes pero xente máis da miña idade sabe que daquela bacharelato elemental empezaba aos 10 anos. Por tanto, ela tería que telo empezado no ano 49. Pero que ocorre? Tamén sabedes que só había institutos nas capitais. E na un sitio especial. Aquí había en Ferrol, por a, a zona sobre, e en Santiago, que era a cidade universitaria. Pero naturalmente en ningunha vila, en ningún pobo, en ningún sitio pequeno, en un sitio moi raro, como C, por, bueno, aquela fundación de tal, pero non, non había, por tanto Sepúlveda non había e, e unha nena que é brillante, que é estudosa que é traballadora, non pode estudar bacharelato e non, non podría estudar eh? e tamén agora eh, remítome a, a conversas con Alonso Montero eh, porque foi a un eh, eh foi interna ao, ao de Inmaculado da sección femenina de Falange entón claro, como me decía Alonso Montero había outros rapaces ao millores, rapaces que eran tamén inteligentes e brillantes, pero se si non eras desa, eh, digamos, dese lado, dos vencedores, pois moi dificilmente. En fin, o caso é que la marcha ali, que a nai é unha cosa con 12 anos, empezan a estudiar, comezan o mesmo ano as dúas irmás, que se levan dous anos. Que interpretamos nós? Pois que María Victoria ese momento decide eu son desta corte, eu son deste grupo, eu non vou chegar ali e decir a estas nenas que teño dous anos máis a nos parece nos agora unha parvada, comprenderedes dos <laughs> anos, onde van, dos anos arriba ou abaixo, mais aos 12 anos, claro, pode ser moito, non? E ela a partir dese momento, literalmente, xa decide eh? que non, claro, no seu carne de identidade en todos os sitios estaba. A nosa primeira pista non la deu o único sitio onde estaba ben, eh? e vou reivindicar isto que é o álbum de mulleres do Consello de Cultura Galega. Había unha biografía de Alexandra Jomence, que é unha muller, bueno, que levou cosas do Salón do Libro Infantil de Pontevedra, e entón esta tiña data ben. Entón di un día, Fina, pero a ver, Marila, como pode ser isto? Que en todos lados di 41, e ela, que tiñamos textos autobiográficos dela, como de clip. E entón fala a irmá, e é unha conversa moi graciosa, que está no libro, porque a irmá dille, naceu o 1 de maio do 39, e ela, non, pero naceu no 41, entón a outra dille, así como moito arremango, segoviano, a ver, si nos llevábamos 16 meses, y yo nací en el 40, que me dís? Non? Entón, claro, evidentemente, pois, pois non. Eh, e Barcelona, estes anos son de moita formación, por eso digo, fixadevos, vive eh, case 10 anos en Segovia. Si temos que contar a xente segundo onde a infancia, sería segoviana. Pero a adolescencia, que crucial, vive en Barcelona. En Barcelona é onde estuda todo este bacharelato elemental e superior até a universidade. Aprende catalán, francés, catalán seguro que non ensinou ninguén neses anos, se eh, podes ter a seguridade, pero por falar coas compañeiras, francés, literatura, namorase de Don Quixote amando unha profesora que la cita moitas veces, que é Rosa Juliá. A ver, cando estábamos mirando isto e fixemos un artigo para Grial como a biografía sabíamos que non saía até principios deste ano, fixemos un artigo para Grial, porque estaba todo o mundo sacando xa libros e biografías e tal, poñendo a data do 41, que aínda veredes que, que aínda está en libros publicados a finais do ano pasado. E entón empezaron a aparecer que claro que non era única, que Carvalho Calero, Carvalho Calero non sei cantos anos se quitaban, eh? Un llor aquí alguén, coñecerme. O sea, veste, non consegui localizalo. Blanco Amor sí, porque Blanco Amor nacera no ano 1897, entón parece ser que, que asañase muitísimo con eso de ser do século XIX. Eh? El considerábase unha persoa moi vanguardista, que o era, e entón, pois, el decidiu que el nacerá en 1900, o que pasa que Blanca Humor dicía, oh, parece máis claramente. Pero aínda así, eu localicei artigos como un que escribiu eh, en Grial Carlos Casares e tal, no que se fala de 1900. E entón, o día 12 de setembro deste ano, 17, este ano pasado, estábamos Fina, Manuel Bragado e máis eu, na casa de vecina, Casal de Rei, mirando o primeiro borrador, a primeira versión da biografía que lle mandáramos a Bragado, a Xerais. E estábamos falando de Bragado, que sempre foi un editor maravilloso, aproveito <laughs> para facerlle unha amenaza, agora que sabedes que non está ali, pois dicíndonos isto está moi ben, isto tal, isto podía despoñer así, aquí debía despoñer un pouco máis, isto, e de pronto entranos a Fina e a min un WhatsApp da Academia, agora a comunicación, eh, dicindo morreu Xana Torres. Ben, e o día seguinte, o día 13, imos ao tanatorio. E eu coñezo xa de hai algúns anos a Andrea, a filla de Xana. Eu estive ainda con Xana en abril ou en maio, que estaba nunha residencia. Foi así un pouco inesperado, tal. E entonces a xente decía, porque tiña 80 non sei que, porque tiña tal, e entón di Andrea, miña nai quitaba anos. Miña nai nacera no 29. E dicían todos lados que naceran no 31. Non sei, pero que eu tamén podo imaginar. Xana Torres, unha muller fermosísima, ta, chega a Santiago, entra en contacto con toda esta rapazada, non? Poetas novos e tal, e non sei que, eran dos 40, pensar que Carlos Casares, Arcadio, López Casanova, toda esta xente que andaba ela, non que fosen dos anos 30, eran do 40 ou 41 de tal. E entón ela di, a ver, non vou ser, é o cambio de década, non, non vou ser do ano 29, eu vou ser do 31. Non sei, digo eu, non sei por que. Ben, o caso é que despois de aí pasa a estudar filoloxía románica na Complutense e entón coñece a Xosé Luis Yácer, un invidente que era músico e tocaba a guitarra e tal, e empeza xa incluso a traducir cousas para once, non braille, eh? quero dicir, sabía moitas <laughs> linguas, pero non braille. Traducía do francés para o castelán e despois os, os da 11 publicaron en Braille. Por certo, estou cunha campaña, direivos, para que a 11, xa tivemos unha reunión con eles, para que poñan audiolibros en galego. De acordo? A 11 ten audiolibros en castelán, moitos. Ten audiolibros en portugués, accesibles aquí. O mellor vos sorprende, pero... Eh, parece que teño unha cuñada que está prácticamente cega neste momento. E non ten audiolibros en galego. Non os ten a ver, e non é unha cousa tan cara. Entón a miña cuñada, cada, cada pouco falamos e me di, Conqueiro, por favor, cando me van a poñer Conqueiro? Non sei de libros. Ben, entón, eh, Xosé Luis é destinado, o sea, eles casan en suyo, nada máis acabar a carrera, e ele é destinado ao Colexio da Once en Pontevedra. E ele inmediatamente, ao cabo de dous meses, pois em, comeza a dar clase no, no, no profesora interina no que daquela se chamaba feminino. Vos tamén sabedes que daquela non era os listas e non sei que tal, había moita menos xente que tamén que fosen licenciados e entón, ademais, o, o director do Colegio da 11 seguro que era unha personalidade, Pontevedra era pequeno e entón estaban buscando alguén para tal, total, que empezou a dar clase de francés e de latín e xa desde entón viviu en Pontevedra de aí que nos decimos, foi galega o xa, decidiu ser galega mesmo cando estaba en outro sitio, xa de viña eh, cando aprobou as oposicións estivo en Lugo onde traba amizade con Xesús Alonso Montero, que foi decisivo no de xa instalarse no galego, e en Vilalonga, cando pasou a ser catedrática, pero en Vilalonga ia e viña. Eh, en algún momento estive ali porque a filla estaba matriculada. pero Vilalonga é San Senso. É que eu teño un pouco de manía a San Senso, entón digo, bueno, pero o Concello é San Senso. Por razóns que, en fin, non teñen nada que ver coa xente de San Senso que son fantásticos e hai un colexo ali que fun varias veces sino para unha xente que veranea por ali entón eh, ne, no ano 73 é cando ela xa digamos comeza a publicar máis adiante hm, eh, os novísimos a antoloxía e tamén é un momento en que adopta a Begoña de Carlos e teño que dicir que inda agora eh, o de adopción non é algo tan frecuente vai sendo máis pero no ano 73 era bastante extraordinario, sea, bastante máis que agora. E eu estou segura de que tiveron que encontrar incomprensión. Este ano teño unha compañeira do traballo, unha amiga, que adotou dos nenos de Madagascar. Non? E cando estaba a punto de... E adotou porque querían adoptar, non? E que non, non podías ter fillos, pero querían adoptar. E estando ali na facultade, antes de ir, unha persoa da súa idade, xa, tinte tantos anos, moi nova, administrativa e tal, díxolle como que non que era a cousa, pero xa todo o mundo sabía. Nai, bueno, ela fala castelán, porque era CESIF, entón non mellor se Madre é la que pare. As outras non son madres. O sea, digo para que vexades que todavía hoxe en día hai xente que anda con estas trangalladas tan tremendas. Ben, entón, bueno, eu coa biografía un pouco o que quería dicir é eh, A ver, o da data de nacemento é eh, unha anécdota, pero o que non é unha anécdota é que María Victoria é galega, nos podemos dicir que é galega. E, igual que eu digo que eu creo que teño feito bastantes méritos para ter a nacionalidade galega, verdad? Entón, pois, en fin, non nacín aquí, nacín en Madrid, na Rúa O'Donnell, nesa, nesa eh, maternidade onde roubaban nenos, de maneira que eu non sei se eu son eu, eh, isto non se pode saber. Non, a verdade é que roubaban algo máis adiante. Ben, eh, entón, ela eh, data pois, este compromiso co galego eh, máis que da propia chegada pois do, do ano 65-67 que está en Lugo, non? E entón ela dio non teño raíces en Galicia non teño casa Petrucial, pero digamos o que debo no galego, pois debo yo Alonso Montero. E de aí hai moitísimos textos que seguro que leríades algún María. Eh, a miña eh, relación con Galicia é unha historia de amor. Eu isto teño dito moitas veces e a verdade é que non sabía, non era consciente de que María Victoria o dixera antes que a min. E hai un texto moi bonito eh, que di se eu estou coa xente que amasa o meu pan e máis colle no mar os peixes da miña mesa, tamén quero falar con eles, falar a súa fada, non? Non só é que ela se instale no galego e que comeza a escribir en galego. É que en 1972 ela que era profesora de lingua, bueno, de lingua española, que é o único que, que había nesa época, comeza a impartir gratuitamente cursos de galego, primeiro na Asociación de Amigos da Cultura de Pontevedra e en moitas asociacións por todo o país. E isto é o que leva retirado o pasaporte, non tanto os cursos de galego eran tolerados. Bueno, sabedelo porque, sen dúbida, pois eh, aquí tamén o sabía. Algúns e outros non, eh? eu lembro que eu que tamén cheguei a, a Vigo e entón dixen que teño que aprender galego. Eu tive unha grande vantaxe sobre María Vitoria e é que eu caín, nunha, caín como no caldeiro ese de Asterix e Obelix nunha familia <laughs> nacionalista que todos falan galegos, López Facal, e non só falan galego, sino que cando eu cometía erros fonéticos, que aínda falo de cando en vez, pois me decía, Marilar, é unha, non é unha, é unha, e eh, estaba mallando en min, entón pois aí non tiña máis remedio que aprender, pero que é distinto cando ti vives con unha persoa que fala galego, claro, que la que vivía con, con Yacer, que era valenciano, e eh, non falaba, hm? e, eh, e, eh, máis aínda. Entón, ela imparte cursos, e por que o curso do Ateneo leva retirado o pasaporte. Pois máis que relación con que ese curso fera distinto de outros, era un curso de galego, é que o Ateneo, o presidente era Manuel Peñarrey, que eh, eh aínda vive <laughs> Manuel Peñarrey, como sabedes, e Manuel Peñarrey, todo o mundo sabía que era comunista, de acordo? Eh, este home foi moitas veces cabeza de lista de, en fin, Esquerda Unida, tal por Ourense, e entón, entre que ela era eh, amiga de Alonso Montero e tal, Alonso di nun texto que lin hai, que acaba de sair, vamos, eh, aínda se vai presentar, que é un libro de ensayo sobre María Victoria que editou a Universidade de Santiago e el di que nunca chegou a ter propiamente militancia comunista. Non sei, tanto ten, porque quero <laughs> decir isto, daballe un pouco igual a, a esta xente. Pero o caso, pois é que isto leva a retirar o pasaporte. Isto é a clausura dun dos cursos de galego en Armenteira. E isto é eh, que nos publicamos en Grial, que tamén nos no lo pasou a súa filla Begoña, é a folla máis que a denegación da renovación e porque ela, cando lle din que non lle renova, que non se lle dirían por escrito, porque estas cosas a veces non as dicían por escrito, ela reclama, eh? e entón, pois da Dirección Xeral, e aquí claramente aparece a data de nacimento, no 39, lle din que non, eh, e que, que, que, que non, e tampouco como dicindo que non temos por que dar unha explicación, de acordo? Eu eh, neste ano xa vivía en Vigo, en Vigo a comisaría de policía estaba, non sei, ainda está nun sitio siniestro, a rúa Luis Taboada, que teño sacado algún poema, ese sitio de tortura e tal, e había que ir ali a recoller o pasaporte, e eu non estivera no cárcere, pero meu irmán, sí, evidentemente os apelidos son os mesmos, e ainda que non había ordenadores, e o meu irmán Miguel sí que estivo en Carabanchel varios meses. Daquela eu vou tamén recoller o pasaporte renovado e ali teño o alfabético e me di non está. E eu, ah. E entón di, pero ten que pasar dentro. E entón eu paso dentro aquela oficina siniestra e dime o tipo, ah, María Pilar Jiménez Alexandre. E eu, sí, E, di, e, e claro, vostede Irma, de, bueno, estou dicindo galego, pero obviamente xa os das conta de que non era galego a conversa. Irma de Miguel Jiménez Aleixandre. E eu, pois sí, somos sete despois. E di, pois o seu irmán estivo detido <laughs> e no cárcere e eu, home, a ver, como que non o ia saber, eh, non? Eh, despois realmente soltaron porque non, era estas cousas que eran tres persoas nunha cafetería reunión ilegal, sabedes? E entón, pois, el tiño os papeliños, sí que era unha <laughs> reunión ilegal, pero, pero quero dicir que ao final realmente non puideron e nada. E entón, dime, bueno, pois aquí o ten, o sea, non, non era nada, porque, a ver, a mí non me podían quitar o pasaporte, porque, non, tiña un irmão no cárcere, pero obviamente o único que quería decir é, a ver, que xa sabemos sí. que ti andas por aí en malos pasos, non? E nesa, nesa época eu ia a clases de galego que se facían na Asociación de Veciños do Calvario, que por suposto era clandestina, porque eu sempre lle digo, cando vos institutos a falar da miña novela, lle digo, vos pensades que clandestino era o Partido Comunista e a Unión do Povo Galego, non, clandestino era o todo, as asociacións de veciños eran clandestinas, as asociacións culturais, vos sabedelo, a ver, había actos e estaban ali os sociais detrás, había un recital de música, estaban os da social, había unha cosa de cine club e estaban tal, Meu home non tiña carné de conducir, Ramón. Por qué? Porque, no, porque necesitabas un certificado de boa conducta e el non o tiña. Por qué? Porque engancharon varias veces cando vivía en Santiago, non por nada, sino porque era o número 9 dos López Facal que pasaban todos por, en fin, por diferentes eh, detencións e entón, pois, claro, eh, en fin, o que quero dicir é que son estes anos e ela o caso que queda sen pasaporte activista do galego en moitas, en moitas cousas, eh? activista do galego non só no que escribe, non só como escritora, porque María Victoria, e isto contan as persoas que foron alumnas dela, como Rosario Álvarez, a académica, que ela metía nas súas clases a, o galego e a literatura galega. Isto facía máis xente, eu tiña amigos en Vigo, nese momento, que eran profes de lingua española, que eran, <laughs> por a decir que é que non había de galego, e entón... Eh, Charo di que cada semana metíanos algún anaquiño eh, foi nos an, eh, animamos a que nos escribíramos tamén en galego e non me recordo era os vendres e isto hai outras persoas que o corroboran que la, das clases da semana o vendres dedicaba toda unha parte a falar da literatura galega e do galego e a decir que escribiran non? e moitas xa nunca o deixamos isto son tamén eh, eh, o sea, <coughs> entrevistas e cousas para o libro outras persoas do Instituto de Vilalonga. Eva Mesuto, que mellor soa, que é escritora, e foi a editora en Calandraca, despois en Oco, e a que organizou o Salón do Libro Infantil este ano. E Eva tamén di, a mí non me deu clase en Vilalonga, pero tiña un metade eh, club de lectura, metade taller de escritura, e ali pois tamén nos falaba, e decía, non contedes as sílabas, contade os sentimentos falando dos versos. Ela eh, puxen aquí esta foto porque eh, este é o libro que teño eu porque nesta época todos os libros estes estaban editados en Argentina é un libro de Losada e bueno eh, fotocopiamos para meter no libro porque era un dos libros favoritos de María Victoria Moreno Miguel Hernández como poeta e el rayo que naces aí eran estes libros que estaban pois na parte de atrás das das librarías. E tamén porque María Victoria, e isto é pouco coñecido, pois en maio do 73 funda con, eh, o sea, son nove en total, son eh, catro, catro parellas e o cura, un cura, un cura progre moi famoso en Pontevedra, e entón eles deciden que van eh, que, que van ter libros en galego, que van ter libros eh, prohibidos para a censura, que como nos contou algún deles estaban nun caixón. E isto, como ao final, quedaron cun pufo, porque eh, esta xente, como dicían deles, éramos moi entusiastas, pero non éramos vos comerciantes. E entón chegou alguén e decía, é que non traio cartos, ben, pois xa, xa pagarás outro día. Ou é que é eh, vou pagar a prazos, vale, pagaban o primeiro, non tal, total, que ao final aquilo acabou, pois como acaban moitas destas cousas, que eles tiveron que, que pagar e ao final foron sobre todo María Victoria e Sego Mentón ela tanto non falaba disto que fina non o coñecía cando estamos falando de que como organizar a biografía, digo, eh, pois podíamos falar da librería e empezar por aí, a librería dos libros prohibidos e dila, que librería? E eu, fina, pois non me acordo como se chamaba, pero a librería, porque eu coñecín ali a María Victoria. Eh, porque, bueno, estaba un pouco contado no libro, porque eu caio ali e, e sei o día, porque é o día que tomo posesión, como profesora e, por tanto, <laughs> o teño nun papel e é o 13 de novembro do 73 e por que? Pois é unha historia rara porque eu chego ali en autobús e había que pagar non sei canto de pólizas 500 pestas, eu que sei eu non levaba case cartos, levaba cartos para autobús e entón intento localizar a única persoa que eu coñecía en Pontevedra que é Miguel Ángel Cuña Casas Bellas, fillo do poeta Cuña Novas, compañeiro meu de carrera, que tiña unha academia germinal e tal. E para iso necesitaba ter o teléfono. Agora a xente di, pois vale, colles o móvil. Non, non había móvil, non, no 73. <laughs> Non había Google, non había nada desto. E eu como localizo a este home? E entón eu creo que foi a tía Cala que me falara de Maribetera da, libre, da libraría, penso. Porque a tía sí que a coñecía, era, eu era moi amiga dos fillos. E entón caio ali e entón eles localizan a Miguel e Miguel deixa os cartos. Mas o caso é que desto parece ser que ninguén o sabía, insisto, porque ela ocultou, no Despois a xente de Pontevedra, si, xa falamos con outra xente. A única foto que conseguimos é esta que é na Feira do Libro de aquí da Coruña. O posto da librería non sabemos exactamente en que ano, pero o 74, 75, debeu ser o mellor 73. E outro día, Lin, porque acaba de sacar un facsímil precioso ao Consello de Cultura Galega do, de Mar Adiante e de Clarisca de Luceiro, conto eh, que ela enviou aquí o concurso que despois fal, agora vou falar del e aí e, e entón eh, non me acordo se o pon aí ou falando con Alonso Montero díxome miña filla Sara, miña filla Sara que é profesora no mesmo instituto castelao no que estaba eu ten unhas fotos diante da librería Xuntanza dixen, ah, pois ben, estes libros como eran? Esta, esta é a primeira edición de Sempre en Galiza, pero había outra, eh? que eu non teño, tampouco teño esta, esta é máis Vagado, que non tiña, que nos pasou a foto. Eh, esta edición tiña 13 por 9 centímetros, a, a, que, que me parece que a, a terceira, a de 1944. Por que? E que vos pensades? Os libros como a biografía nosa de, de bueno, como os libros de, de Merlín, ben, a maioría dos libros de Peto que coñecedes agora son o doble. O sea, vos, eh, teño, teño aquí teño aquí esta biografía nosa por algún lado. Entón, esta edición de Sempre en Galiza non é a primeira, é a metade desto. Eh? A metade. Por que? Porque, para levarlos no peto, para traelos aquí. De acordo? Entón, ese era o tipo de libros pois, pues, que tiñan ali. Ademais, eh, bueno, ademais había un parladoiro. Organizaron un premio de literatura que tivo un xurado no que estaba Alonso Montero Ferrín, Alfredo Conde... Tal, Alfredo Conde era un das nove persoas da librería. Eh, tiñan un peto, como os do domo, para os presos políticos. Eh, tiñan libros que lles encargaban, eh, é dicir, que, eh, en vez de darlle cartos aos profes, que ás veces se facía, sabes, a librería e tal, bueno, pois damos os cartos e compra os libros aquí, o que facían era doar libros a biblioteca de, do Colegio de Campolongo non estaban a eles. Entón, quero dicir, foi pouco tempo, pero e había outros, claro, houve moitas librerías en Galicia que eran esto, lugares de sedición. Eh, ben, e xa paso a falar, como vou de tempo, paso a falar do facho. E o facho Vos a sabedes, o Facho pois é un proxecto de resistencia cultural, como foi a Asociación Cultural de Vigo, como foi o Gablo e tal. Eh, vos sabedes máis que a min, entón, eh, pois eh, na web do Facho e tal dice que é como a primeira, non? Con este, claro. E fundase, quizá de vos no ano 63, e eh, emprende a defensa da lingua galega, eh, eh, organiza cursos de lingua, organiza conferencias, organiza no 65 grupo de teatro que levan a menos que Manuel Lorenzo e Francisco Pillado, pero o que eu, o que me interesa para o Casa María Victoria é que organizan por primeira vez, eh, no ano 68, un concurso de contos para nenos. Eh? Porque pensade que despois os das editorías e tal tardaron muitísimo en chegar e claro, este concurso é, en fin, mitolóxico en Galicia. E quen no gaña o primeiro ano? Pois Carlos Casares coa galiña azul. Isto é da primeira edición. Eh? Eu estes libros si que os teño, porque cando cheguei a Vigo empecé a comprar cousas destas, entón teño a galiña e as laranxas e todo isto. E despois gaño, gaño no xente como Bernardino Araña, como Agrelo, como Arcadio López Casanova, que eu creo que debeu ser a súa única incursión na literatura juvenil. Confeso que eu este libro non coñezo, o infantil. Xoan Babarro. E eh, despois falamos do que lle pasa a María Victoria, e <laughs> tamén organiza o concurso de teatro infantil e volve a gañar a primeira vez que se convoca, que xa no ano 73, Carlos Casares coas laranxas. E esta é unha foto que eu creo, non sei se atendes no blog vos ou localiceina por internet, <coughs> da representación das laranxas ese ano en Rivadavia. Mm. Entón, claro, eh, o sea, é un papel eh, no que aí aí no facho un recoñecemento que, que por parte de, de outras partes da sociedade galega e da intelectualidade chegou máis tarde que era moi importante dispoñer de material en galego, de contos en galego para as nenas e nenos e eu desto teño falado coa xente do País Vasco ¿Mm? María Sunlanda dicíame eu empecé a escribir porque era mestra e non tiñamos cousas en euskera e, e eu quería que o meu alumnado lese en euskera ¿Mm? entón que pasa con María Vitoria? María Victoria presentase ao concurso. Ela presentábase a moitos concursos e asañábase moitísimo se non lle daban. E Xus Fernández que está aquí non me deixará mentir, como din en todo. Entón, eh, claro, é que todos sabemos que cando nos presentamos a un concurso, mellor hai 30, e só lle dan a un, pero eu coñezo varias persoas que din cousas como, pero que, en que estaría pensando este surado, non era María Victoria única. Pero María Victoria sí que decía, este xurado non sabe ler, e cosas así. Ben, o caso é que non sei quen era o xurado de 1972, pero segundo María Victoria, probablemente non sabían ler, eh? porque ela presentou Clarisca e Luceiro, e entón, pois, yo a outra persoa que creo que foi o ano que gañou Babarro, me parece, pero, bueno, é igual. O caso é que ela, ese conto, colleu uno despois, e meteuno como parte de Mar Adiante, un dos contos que se contan xunto que de Mariquiña en Mar Adiante. E, e aquí tedes a ilustración feita por ela. E isto eh, non o coñecía ninguén, eu polo menos non, porque isto é un original mecanografiado con debuxos dela que ela lle regala a Sara Alonso Pimentel. Era, ela era moi amiga de Alonso, da muller, Emilia Pimentel, que foi compañeira miña cando daba clase en Vigo, e dos, e dos, dos fillos, dos tres fillos, Emilio Cuchús, o guitarrista de flamenco, e Saba, que é profe eh, de galego, me parece. E entón, Saba conservaba isto e forma parte dese libro que sacou, eh, eh, que acaba de publicar o Consello de Cultura Galega, que podes descargalo. O sea, xa, si o mellor unha persoa consegue, pero hai unha ligazón que puso eh, no seu blog... Eh, este Ramón Nicolás, pero podo, podo enviarlo a Corral por si queren poñer, si queredes español no vos blog e aí se pode descargar todo o documento e isto pois é unha preciosidade eh, eh, aquí temos isto é unha historia de un vagalume eh, Clarisca que se enamora de Luceiro e claro, é, é un, son uns amores complicadiños non? e bueno, aquí está dedicado para Sara Ratiña non? porque parece que así como a chamaba Pero ben, eh, non a tardar moito porque en 1975 xa o aña co Cataventos, non? Despois algunha destas ilustracións as recuperou en mar adiante na edición eh, do Castro, na primeira. E o Cataventos, pois é, eh, eh, na, digamos, na, no fío da, da galiña azul, que é un, obviamente un canto á liberdade, non? Esa galiña que distintas máis porque azul e ten tres plumas vermellas, e o Cataventos tamén, e además é unha crítica ao machismo, non sei se o leste se o lembrades, pero ali hai unha galiña nova, Pomba Pitiña, todas estamos en Pomba Pitiña, Moura Pitiña, tal, que chega galiñeiro e desafía a autoridade do galo do empío. E entón ela vai e chouta máis alto que ele, aquí está o galo do empío que di, eu son o que manda aquí, e esa parva de galiña va máis alto que a min, total, que ela acaba choutando máis alto, tanto que queda ali espetado eh, convertese nun cataventos está é a historia e aquí está un cachiño do original que está no arquivo do Facho por tanto que eu isto digamos que eh, está escaneado, capturado dese eh, material eh, do Facho que está neste momento no arquivo da Rave, por tanto tamén a disposición de todo o mundo que o quera consultar pero hai algo moi importante tamén, que é que o Facho Antón reúne estes contos moi curtiños e reúne en 1970 e algo o, o Premio de Honra en 82, no 79 reúne varios deste, destes contos nun libro que se chama Contos para nenos da agrupación cultural O Facho editado por Galaxia do que estou unha foto de internet horrorosa, pero que este libro non o teño pero este libro é a primeira vez que un libro en galego é recoñecido na lista da honra do IBI. Por tanto, eh, volvo a decir que evidentemente o Foxo ten un papel na resistencia cultural na loita por as libertades, pero son fitos moi importantes da literatura eh, infantil e juvenil tanto para María Victoria como en xeral, eh, para, para a literatura infantil e juvenil galega. Eh, isto é o Cataventos que foi publicado este ano por Urco eh, xa pois é outra outra edición, xa con ilustracións unha ilustradora e tal. Ben, Ademais desa relación gañando premios, presentándose tal, María, o Facho con vida a María Victoria en maio de 1975. Eh, e lembremos que Franco en maio aínda vive, e lembremos que aínda lle quedan por asasinar cinco antifranquistas, de acordo? e é un ciclo eh, Galicia é a muller galega e a primeira eh, delas pois é unha conferencia que fai María Victoria sobre o ensino das linguas vernáculas na que nada máis chegar o primeiro que día que ela non se chama vernáculas eh? e entón eso supoño que era vos saber de son mellor mellor corra, para esquivar a censura ou algo así non? e entón toda esta correspondencia é moi simpática e está no facho o facho escribe ¿eh? eh, Saquín Villar, eh, eh, o que asina, eh, escribe a María Victoria e María Victoria contesta a man. E, e entón, pois, aquí o que di, bueno, a data que millóns viría tal, están aí, non é como eh, con Corral, pois nos, nos cruzamos correos electrónicos, pero daquela, pois non, non nos había. E entón, María Victoria, eh, non, non eh, vos poño toda a correspondencia, que paverísima, porque ela di, nací no ano 41, e despois di, estou escribindo a man porque, porque están meus fillos dormindo e non quero que co trecoleo da máquina a escribir acorden, non? Eu estou agora preparando para o Día das Letras, hm? e que teño que falar en Pontevedra, sobre a tensión, isto creo que non a ninguén analizou, que hai en María Victoria entre as ideas de igualdade que están nos seus libros, como pode ser o Cataventos, e e, e, e o papel das mulleres, o rol das mulleres nese momento, porque ela en varios sitios, tamén no diario da Luz e da Sombra di, é que non dou feito, non? Porque era con dous fillos, o home, que era ademais cego, como sabedes, e a nai, que ativo vivindo con ela, entón estaba en Vilalonga dando clase, decía, fin de semana o único que fago é poñer lavadoras, pasar o ferro, teño unha cesta aí de, de roupa para pasar o ferro, e prepa deixar preparada comida para toda a semana, imaginade. Ben, Pois e eh, todo iso está nesa correspondencia. E entón aquí está o, o digamos o guión que ela o Facho eh, o ensino das linguas. Por que vernáculas? Que xa digo que o primeiro que di é que non son vernáculas. Un ollo do pasado, diglosia, fragmentación, inseguridade, o papel da igrexa, o papel da escola, o papel da administración e o papel da muller, que ela nese momento é moi crítica, di que a muller é a desertora do galego, algún xornal incluso o recolle así. E isto hai unha, unha columna longuísima na Voz de Galicia e outra no Ideal Galego. A min, isto lo vamos a preguntarme, en este momento a Voz de Galicia fai columnas cando na conferencia non facho calculo que non, pero bueno, se cabra, igual me equivoco, non, sabe <laughs> que toda a directiva aquí es cacharrina ante esa idea, pero hai unha columna, a ver, vos sabedes que a de Galicia ese momento xogou un papel eh, para a libertade xo galego, pois. E entón ela di que a lingua nativa debese manter como sexa. Isto é unha cosa que reitera en moitísimas conferencias. A lingua é un tesouro, a lingua tal, o sea, unha defensora do galego eh, tremenda. Ben, eh, xa, pois, para acabar, pois, si queredes comentar algo ou levarme a contraria, pois, eh, tamén decir que ela é innovadora na idea que tiña do que como debía ser a escola xa, era unha muller que toda, a, todas as persoas que eh, foron alumnas dela coinciden en que era unha profesora maravillosa porque decía, nos facía vivir a literatura, a pesar de que era un momento en que había xente que daba clase. E eu lembro, porque lembro cando se empezou a dar clase de galego, que claro, eu daba clase en galego, pero eu daba clase de bioloxía en galego. E, a, e xa chegan as primeiras persoas que dan clase de galego, e a, e a decepción que supoñía para algún alumnado que estaba moi desesperado, que decían, pero é que me preguntan, me fan un exame, o que me preguntan é ¿eh? de que cor era o sombreiro, isto é literal, non pensei que estou inventando, de que cor era o sombreiro de tal personaxe en tal eh, libro, non? E ela non era iso, era unhas clases nas que ela decía, tendes que metervos na pel dos personaxes, non? Entón, tendes que metervos na pel do Quixote, tedes que tal. E o mesmo na escola, e ela en mar adiante, que é como moi narrada en primeira persoa, é, a mestra non ten nome, de maneira que está moi identificada con ela e, e con debuxos dela, este un debuxo, o debuxo da mestra, que a Academia utilizou este ano como convite. Eh, e claro, di que é unha escola na que ningún mestre ameaza o alumnado co, co, que decían os mestres en Porto Sobril, que era eso, se mañá, non sabedes, a tábua dos sete, ides todos o marco, os libros, amarrados o pescozo para que vos coman as gaivotas. Bueno, e ven que metame das gaivotas, porque a gota é un bicho, en fin, que eu non me quero encontrar con él en ningún contexto. Eh, entón, pois, eh, un pouco, pois, ben, non sei se con isto, pois, eh, eh de, de, dou unha idea do que quería decir que María Victoria foi unha activista a prol da lingua e literatura galega, como escritora, como conferenciante, como traductora, como editora, a pesar de que levou a colección Árbore de Galaxia, como antóloga, como libreira, eh? e que ás veces incluso pode ser pensar si sería máis importante, ou tanto como mínimo, o papel que tivo como mestra eh, na defensa do galego ou como escritora. E que neste caso, especificamente na Victoria, pois o facho son un papel moi relevante. Ben, eu agradezo a moita xente a Fina, sobre todo, porque todo este traballo foi un traballo feito a medias con Fina, eh, a medias non, fixen de pinche, Fina foi a que fixo as entrevistas e eh, todo iso, porque ela tiña máis acceso á familia de María Victoria, a, filla, a súa filla Begoña, que nos pasou moitísimas fotos, a Sara e a Rafael Moreno Márquez, que compartiron connosco moita información, o Diario de Pontevedra, que tamén nos pasou moitas fotos, e, por suposto, o Facho, por esa valiosa doazón do seu arquivo a RA, de forma que moitas grazas, e, ben, pois, eh, tendes máis detalle aí, e tamén algunha biografía que pusemos na web eh, e na, na miña web non sei se teño algo desto porque son un desastre non actualizo nada máis que tal está desde, desde decembro así de estar sen actualizar Bueno, muchísimas cousas. A garbías, as botas son animal moi cruel a un náufrago estando vivo comeza a comendo dos ollos. Bueno, no, no, no casual co Pepe tenía que ir botas. Es un animal do más cruel que Ahora hay. creo que cambiaron ya. ¿no? bueno, que un sí. petrel. Ahora un no, no, no, no, no, eles din que é charral. Oh, perdón, un charral. Claro, pues debemos de esto. Eh. Sí. Pero es los animales más cruel que hay. Eh, eh, eh, vai polo peito. Ben, Bueno, agora temos media hora, supoño, canto hai, né? Claro. Sí, hasta nove e medio temos. No, no, claro. Para que podáis intervir, facerle preguntas, comentar a súa intervención, o que, bueno, pues, pedir palabra. Sí, hola, boas tardes. Hola. Eh, Fina Casal de Rey chegou a, a recibir clases de De María Victoria. A ver, eh, Fina, eh, claro, Fina recibiu clases de María Victoria sendo mestra, recibiu clases eh, xa de, eh, por, destes cursos que chamaban de actualización do galego, os cursos de galego. Entón, eh, Fina, o, o, que, o que di, claro, di, eu galego non, non aprendi, os cursos daba lingua, daba saber senín, eh, que tamén foi un dos grandes amigos de María Victoria, eh, literatura daba María Victoria, lingua galega daba senín, eh, literatura Galega daba María Victoria neses cursos. E entón neses cursos, eh, pois María Victoria, eh, o sea, Fina coñece a María Victoria e era como unha pota a ferver, <laughs> así di ela. E, e di, claro, eu non aprendi galego ali, eh, eu mamei o galego na casa, o sea, finado a familia galego falante e, e di, pero sí aprendín de Xavier Senín, pois eh, a pulir o galego, e de María Victoria unha relación coa literatura eh, que di ela, eh, contaba aquí, pero bueno, eu xa aí máis veces. Nese curso eh, es, traballábamos en grupo e eu dixenlle as miñas compañeras, porque María Victoria faloulles de Ramón Cabanillas. Hm? Eh, Ramón Cabanillas eu creo que se presta moito. Eu teño por aí o meu discurso de ingreso na academia está na web da Academia, podes descargar e eu falo ali da, do primeiro poema que eu oín en galego, non do primeiro que lín, porque eu eh, tiña bastantes amizades en Galicia, antes comentei, especialmente os fillos de Antía Cal, eh, o sea, por tanto, os Beiras Cal, digamos, este, que eran catro. E entón, un deles trouxérame, non había a Madrid, antes de que eu tivese ninguna idea de vir traballar a Galicia, trouxérame dous libros, Longa noite de pedra é o atraso económico de Manuel Beiras foron os dos primeiros libros que eu lín en galego e despois nunha viaxe tamén antes de eu pensar en me instalar en Galicia eh, Antón Beiras recitou varios poemas de, de Cabanillas e eu lembro o Carriño Carriño cantareiro, súa cabezalla entón ela falaballes de Cabanillas e lles que Cabanillas comezou a escribir os 40 anos, non antes e entón difina, eu comentei coas con esas compañeiras mestras, eu vou facer como Cabanillas, vou comenzar a escribir os 40 anos, e, e, fixen. Pero entón non foi alumna no instituto. Eh? Claro, porque tampouco, a ver, a diferenza de idade, a ver, eu fui un profe no instituto de xente que lle levo o millor de anos, porque eu empecé aí aos 20 e tantos, non? E María Victoria igual, pero non, non coincidiu con Fina. Eh? Falando outra cosa, Fina xa deixou da clase marín, non? Fina, sí, Fina subilouse hai uns anos, efectivamente. Bueno, se si me permitís, quero comentar un, unha cosa. Os primeiros cursos en galegos que se deron, polo menos o facho, que eh, deronse nun bar, había que mercar unhas botellas de viño, <laughs> o deu Pardo, e despois veu Leandro a, cando xa a Casa da Cultura eh, non, tamén nos Santiso Leandro Carrai e, eh, eh, en a Casa da Cultura nos deixaron un local e comenzamos a ir pero os primeiros nun bar que había chamada Santiso íamos e, collíamos a a, a, a pataca é, a pataca brava e eh, le colíamos a pataca de comida ás oito ou, así que non había ninguén compramos unha botella de viño dese que se facía se chaman bueno, que, bueno, aquel ribeiro que non sei onde é eh, agora vou dicir algo sobre, sobre ese viño eh, e eh, así foi como comenzaron gramática. En que, en que ano? No, 63, 64. Cando, cando... 64. Porque é, foi onde com, galego. 64, você. E coa gramática que vendía a escondidas unha librería que existiu aquí que é a cinco hermanos de Lugris, que viña da República. Ah. Ben, pois... Pues, eh, bueno, isto quero dicir Eu, Porque aquí está pardo. Se si é que algún día sobrevivimos as letras galegas, eu vou eh, empezar a localizar desas librerías, porque da xuntanza ninguén sabía nada. Hai unha persoa que sacou a luz varias cousas de librerías, que Patricia Arias Chachero, publicou en varios sitios, eh, en Grial, en, en varias revistas, publicou cousas sobre a, a libraría de Vila García que editou Cómaros Verdes. Eh? porque é que tamén publicaban cousas. Non, eu ia dicir que antes esquecín, dicir, ia dicilo, que a, a, a persoa que nos daba clases de galego, aquelo era un soto de unha academia de Alido Calvario, que nos daba clase de galego era nada menos que Francisco Carballo. ¿Mm? Era, era Paco Carballo, Paco Carballo, cura. Sí, sí, sí, era o que nos daba... Padre Paul. Eh? Padre Paul. Como Padre Paul? Sí. Era, era Padre Paul? Ben, eu sei que era cura, pero... Pois sí, era Francisco Carvalho, tamén deuche clase. Pero ia comentar unha cosa sobre o viño ese, non? Eu escribín para a Asociación de Escritores en Lingua Galega un proxecto que era Terras de eu escribín o de Santiago, Terras de Compostela. Despois chegaron os nacionais, como sabedes, acabou o bipartito e ese proxecto quedou un pouco tal, dos poucos libros que saíron, pois foi o meu. A xente que cando nos din entregade unha cousa do 12 de maio, entregámola e eses saíron, a xente que din entregaban a cosa 12 de maio e a entrega a 12 de setembro ese xa era despois das chegadas nacionais e non saíron pero ben, o caso que estou agora escribindo unha guía de Santiago para alvarellos que nacionais? españoles? Non, digo... Non nacionalistas, dixo nacionais. Ah, os nacionais. Que os republicanos. Chao, ah, nacionais. Quero dicir que, a ver, que acabou... Creo que me expliquen. Desculpa, Saleta. Sí, Explicaime. Entendí eu mal É no. grave mezclar esas dúas cousas. Perdón, eh, quería decir que gañou o PP as eleccións outra vez, o digo así máis claramente. E entón... Pero eso logo aplicase a esos señores, non? Claro. A ver, é que como se falaba na, eh, cando os de Franco de, llegaron los nacionales, por eso digo... Non nos aclaramos eu creo que falo claro. Sí, sí. <laughs> vale, non no volveré a decir... Hai que poñer nacional español, porque sí. senón confúndese o vuestro nacionalismo. Le ha gustado. Yo que soy nacionalista, no. nacionalista, no gusta que me confundan. Enmenda, quería aclarar isto. Enmenda aceptada. Non, eu ia falar do viño, porque nesa guía eu dicía, bueno, eh, penso, que, que xente que falou de eh, eh, sitios emblemáticos de Santiago, Cunqueiro, dedicalle unhas presiones moi bonitas a Berenguela e a Campá. A pesar de que agora xa non é de Cunqueiro, porque aquela fendeu que facer outra e el di Cando tocaba a campada berenguela, me lloraba o viño. é precioso. Pero eu o que digo é que nesa época en que escribe Queiro no ano 50 e algo, moitos mirares facían falta para mellorar aquel viño, como supoño que era o que vendían aí, porque é que facía un furado no estómago. Eh? Despois chegou a técnica e a enoloxía, e o viño agora galego é fantástico, maravilloso. Tanto que hai máis parte do viño galego que se vende fora que en Galicia, pero bueno, esa é outra historia. Pero isto era porque eu non quero imaginar como sería o viño que acompañaba as clases de galego. Outra cosilla, a librería está Suitanza onde estaba? Estaba na rúa Andrés Muruais ah, número 1, ah, sí, en Pontevedra. Aquela vivía en Pontevedra, isto, contámoslo aquí vivía en Pontevedra e entonces eh, era eu eh, lembro unha cosa mínima, incluso eu creo que había que baixar uns escalóns e era moi peculiar, o sea, non tiña mostrador, tiña unha especie de eh, mesa camilla ou algo así, e tiña unhas cadeiras ou, un, butacas, a xente sentaba ali para ler os libros, como pasa nesas librarías modernas de Nova York, pero en Pontevedra. Entón, por eso digo que se si había unha aquí, pois que é interesante porque tiveron un papel importantísimo non? E, e eu, pois, eh, desde logo, claro, lembro, eu durante a miña vida universitaria, pois Antonio Machado de Madrid estas, e, e contáronnos as persoas que viven, dos que están na librería, que, que tiñan xuntanzas, o sea, que eran como unha rede, de maneira que eles, o sea, ian a Madrid porque tamén para canalizar os libros e tal, e bueno, Saleta <laughs> Mellor tamén sabe, sabe estas cousas, e, e cando empezas queimaban, porque varias destas librarías foron queimadas polos, polos fascistas, a parte de que entraba a policía. Isto foi xa nos últimos anos do franquismo, que estaban un pouco así, porque o que nos contou, o que nos contaron a, a xente, bueno, son os varona, que, que estaban nese grupo, decían, nos tiñamos o que chamábamos o caixón, que estaba na parte de atrás, e a policía varias veces veu polo caixón. Levaron ao caixón, pero despois o devolveron, non? Porque en realidade, pois, eso, iso era... Vale, pois sí, habería, sempre en Galiza habería os libros de Miguel Hernández e tal, tampouco era, en fin, porque eu, a, a, para a miña lembranza, tampouco é que ali se vendese un manifesto comunista e estas cousas, eu tiña todo eso por, outro, por outras canles, non? O, eu sei, eu chei a ter as, pouco menos que as obras completas de Lenin, aquí onde non vedes. Pois teño entendido que Carlos Casares, en Vigo, facía unhas tertulias moi interesantes de, de literatura que iba a Torrente Ballester, pero máis, María Victoria nunca asistiu a estas tertulias, non? María Victoria vivía en Pontevedra. As, as, estas tertulias que eu digo nas que estaba Alonso Montero eran en Pontevedra. Ah, eran en ¿eh? Pontevedra. Eh? E eu sei que Carlos estivo implicado en varios tertulias, aparte que Carlos era un tertuliano nato, ia estear con el e entón, ala, pois eh, contaba che mil historias, non? Pero eh, non, non creo. Eu creo que efectivamente hubo unha en Vigo, porque Torrente... A ver, que non vos pareza mal, pero a maioría delas eran moi machistas. Eu estaba en Vigo nesa, nesa época, era profe do instituto, coñecía a Carlos e, e tal, e eu sei de algunha xente que foi a esa tertulia, algúns dos cales, ainda que vos diga o nome, non os coñeceredes en absoluto porque eran persoas que nin chegaron a escribir e tal pero ian ali e chamabanlle mestre a Torrente Ballester, maestro e tal, se, había, había esa tertulia así. eu nunca me convidaba. en... alguén máis esta escritora o feito de estudar en Cataluña non a marcaría para logo pasar a defender o galego? Claro, eu, a ver, eh, fin, máis eu pensamos que sí, eh? pero, a ver, é que eh, xa hai cosas que aquí nos pasamos un pouco de interpretar, como é cando decimos, por que interpretamos nos que ela, eh, non sabes, que cambia de idade e tal, pero é que ela realmente falaba moi pouco, o sea, ela é como se a súa vida comenzase no ano 63, E entón ela, eh, o sea, falaba, bueno, ten cantidad de cosas escritas sobre Lugo, non? Que ela tiña, tiña moitísima afección por Lugo, ela di que en Lugo ten unha cosa moi bonita, en Lugo eu empecé a ser muller, en Lugo aprendín a chorar en serio, a rir en serio, a tal. Eh, eh de Pontevedra ten cousas maravillosas escritas, pero non falaba, era como se a súa infancia aí a borrase. A ver, ela desde logo considerou, considerou durante unha época que a súa infancia foi dura. Foi orfa, marchou interna a traballar fora. Despois, cando vai a Madrid, cando ela se decata de que realmente nese contexto, pois que era era unha privilexiada porque tivera a posibilidade de estudar. E entón cando empeza a dar clases en entrevías. Isto facíamolo moito, tamén daban as clases, eh? era mitad, metade de clases, metade que facíamos propaganda política, estas cousas, non? pois nun barrio obreiro as ventillas, por outro lado. E entrevías nesa época era terrible, eu fui un profesora nun colexo privado en entrevías. Aquilo era... E, e, entón, nese momento ela se decata que non é tan duro, pero ela debía pensar que a súa vida era moi dura e supoño que tamén tampouco quería falar moito porque era un colexio da falanxe, eh? pero o que sí é certo é que ela aprendeu catalán, de feito ela traduciu cosas do catalán para o galego, como o libro de O Mecano Escrito da segunda orixe e xa digo, eso tivo que ser por inmersión e coas rapazas da que eran, porque, porque a ver, eu creo que ningún de nós duvidamos que nun colexo da sección <laughs> femenina <laughs> nos anos eh, 50 non se ensinaba catalán e, e ela ten esa sensibilidade aí cara catalán entón cando chega pois eh, a noticia que hai de que ela empeza a aprender galego é no 65 cando, cando hai eh, cando vai a Lugo, non? Con Alonso, porque ela traba moi tan Pero claro, eu tamén penso que sí, que ela esa sensibilidade xa ten, así como parece que eh, nos anos de universidade, cando ela empeza xa ter unhas ideas antifranquistas que non teñen nada que ver coas ideas, bueno, da, da súa familia, non? Porque, porque sen dúbida, se ela ia a dar clase a, a entrevías, pois probablemente isto era, vamos, con algún grupo. Algún grupo, Onde morreu? Onde morreu? Morreu en Pontevedra. Non, non, Sila, a partir de que chegou aquí xa foi Pontevedra, absolutamente todo, morreu. E enterraron ali en Pontevedra tamén. Mira, eh, isto xa non <laughs> non sei, non sei se enterraron, non sei se enterraron, non teño ni idea. Hai unha cousa que tes razón interesante recollelo desa librería. Sí, é verdade. Pero a de cinco hermanos tiene unha característica. Vina da República e foi a que editou a gramática de Luris, a que editou a primeira edición de Queixumes dos Pinos de Pondal, e tiña algo máis. Eh, eu ainda teño Queixumes dos Pinos comprado ali que eh, nos daban meus pais. E unha gramática do grito. No, estaban nos cantos. No cantón. E foi cando as primeras letras galegas, as primeras letras galegas, o facho fixo un stand nos cantos. Os libros prestados eran de cinque. E tiña a xente aquí, a librería, oh, corían medo, para Dios. Estamos falando e desapareceu porque un señor maiores e depois a comprobade na seta, non? E xa foi outro terror. Pero, e que as outras, digamos, son, son librerías de resistencia. Pero esta viña... Esta é a viña, ben, non... Viña, de, de... Nin idea, eu xa digo que... Sin que hermano. Eu a persoa que escribiu varias cousas sobre varias destas é Patricia Arias. E eu creo eh, porque é que nese momento eu creo que moita xente pois eh, tiña moitos roles e facía moitas cousas e a xente que eso que se preocupaba polo galego, que utilizaba o galego en algunha das súas clases, que falaba de literatura galega, que empezaba a escribir en galego, pois eh, pois tamén moitas veces tiña unha librería e que, e que tamén Manuel tivo unha librería, non? Estou sí, sí, sí, claro, entón pois eh, non sei exactamente en que ano sale, en que ano, de que ano. É unha editor. No, no 70, non, é que estamos falando. Existrar, unha editora. Eh? Editora, claro, unha editora norte dos anos 60, non? Di, di meta que dos 70, mm. claro. E, e tamén ali se dictaron algunhas cousas, ou, eh, non? Pero é outra cousa porque tiña un número editorial. <coughs> Xa, pero quero dicir que, que, que tamén esta, esta librería que se chamaba Celta, a de Vila García, a, onde se editaron Maros Verdes, non? Porque efectivamente se editarían gramáticas o tal, pero Maros Verdes eh, figura como, digamos, o primeiro libro de poesía editado despois, despois da guerra con bastante problema porque non se lles ocorreu que había como, a ver, o, o editor era un libreiro <laughs> realmente e non se lle ocorreu eh, que tiña que pasar pola censura <laughs> e entón, nada, lanzou o libro e, e despois dixo alguén, <laughs> oi, que tens que mandalo e ben, despois pois non non houve problema no arquivo do Facho, por certo, na Real Academia que isto non é que non ia a poñervos todo o arquivo aquí, pero é interesante. Están tamén os documentos que, ai, eh, espera, consultou no pena, agora non estou segura se si está no arquivo do Facho non. Ela foi consultar o arquivo da censura. Están os documentos dos libros de eh, a censura dos libros de María Victoria que di, non, é un libro para nenos e tal, non hai problema, non? pero, pero claro, é, é que esta xente facían esa actividade de editores, estas librarías, porque non había eh, unha actividade regular de edición en galego, porque que pensade que Galaxia é do ano 63, Galaxia é exactamente sí, do mesmo ano que o facho. Meu sogro, por exemplo, o pai do meu compañero, estaba suscrito a Galaxia, eu creo que había máis xente nesa época. Non é que estivese tal, é que mandabanlle todo o que publicaba eh, galaxia nese momento, non? Pero había esa necesidade. E tamén eh, nesa época en Pontevedra, pero antes de María Victoria, hai a, tamén o primeiro tal eh, intento editorial tamén de publicar poesía en galego que se <laughs> chamaba eh, Benito Soto, o pirata ah, Moreira. Mureira, e eran Cuña Novas, Celso Emilio, non me acordo outro, pero estaba o nome Eran tres poetas que crean tamén un selo para publicar poesía en galego. O sea, por iso que a resistencia así tomaba pois moitas formas e as librarías foron un elemento importantísimo. Pero é eh, eh, eh, podo reivindicar sin que... Era un editorial. Eh? Era un editorial, era un, tiña unha imprenta. Tiña unha imprenta, o sea, que eran libra celta, era, porque había dúas celtas, pero esta, esta que era de Vila García, tiña a imprenta. tiña a imprenta en Lugo igual, a Celta de Lugo tiña imprenta. E que esta era como filial da Celta de Lugo. Xa digo que todo isto ten un par de artigos patriciarias que explica moi ben e a orixe, porque non eran galegos, non era galego o mestre, sino que é un home que chega e, bueno, antifranquista si que era, me parece que chega tamén desterrado, algunha cosa destas, non? Que tal, e entonces primeiro traballa na de Lugo e despois a de Vila García montase máis tarde ti, a, ah, eh, claro, as dúas tiñan imprenta, efectivamente, pero a ver, unha cosa é imprenta, outra cosa é editorial, pero xa con iso crean un selo editorial. E... Eh, eh, a mellor é, é esta cosa. Había unha fábrica de unha pequena fábrica, un taller de bandejas de cartón en Lugo, Almi, non sei se te acordas, que editaba acórdate de Almi, Almi, que editaba eh, pequenos breviarios ou non se pode chamar libro, breviario, de, eh, en galego, de poesía ou de que foi. E, eh, como se chama? Este que, que foi catedrático na Universidade de, de Valencia. Arcadio, ah, Arcadio López Casanova, Casanova comenzou publicando en Almi Eu teño bueno, pues de, de, de, de, algún de A ver se escribides isto, a ver si no, pero vos que investigades. Cabe saber. Eh, eh, eu falo anécdotas e as cousas máis. en todos os aspectos, pero o, o traballo que fixeste sobre o facho parece-me extraordinario, porque ainda hoxe falábamos deso. A mí me, pedi, me pediron da SPA, eu non estou na directiva ni nada, non? pero non sei por que me colleron iso, a, a ver se o facho fai un traballo sobre a súa historia que podamos publicar na, no que pensan facer sobre a literatura estonia, non sei que de literatura galega e tal. E dixo, bueno, vos pois xa, lo direi, a ver, ainda entón teño por facer. E, ya, a dar o vai facer Monterroso. Esa eh, se de pica. Oxe, porque saquei eu, pero bueno, dixúmolo porque por non quedar mal con bueno, bueno. pero non Bueno, Entonces, bueno. falábamos da importancia capital do facho na, no nacimento nos da literatura claro. juvenil, pero e tamén de outros grandes autores galegos. Non, por suposto. E, eh, eh, é extraordinario tamén, que non reivindiquen todo este valor que ten en este aspecto é extraordinario. E agora que acabo de oír que pa, Xosé Rodríguez Pardo deu clases de galego como pioneiro, bueno. Eh, de, to, de todas maneiras aparece, o facho está a aparecer en todos os textos escolares aparece aparece, eh, bueno, eh, eh nomeado en moitos deles. Moitos. Eh, non se conduce co espello retrovisor. <laughs> Sirve para conducir, pero non se conduce co espello retrovisor. Sí, aparece. Eh, no, todo. É, é dicir, que, que, eh, que construir o presente continuo. O pasado sirve... Vale, no, no, están ahí como... como eh, Dime. Parece entender que, que consideramos o facho a primeira agrupación. Non, non, no. eu dixen que eh, na web de, do Facho di que é a primeira, porque a pesar de que o galo é anterior, pero que o galo tiña estudantes de toda Galicia ou algo así. É, é unha frase que... que sí, te... sí, sí, o galo é a primeira. Pero é en Santiago, mentras que o Facho é de Coruña non, o matice eh, eh, no, en Santiago están desde Azúa ¿eh? desde tal, en Coruña eh, éramos coruñetes o que estábamos ali vamos a ver o, o galo o conforman se conforma en Santiago de moito, por xente de moitos lugares de Galicia. De Galicia. E o facho créase exclusivamente, exclusivamente con xente dun lugar determinado. Neses anos, os que estaban dando parte eran da asociación... No, claro, va, vale, pero porque eran de Coruña, pero no Galavía... De Pontevedra... Eh, de, de, claro, eh, entón estamos reafirmando. O Galo é a primeira asociación cultural galega en Galicia e en Santiago. O Facho é a primeira agrupación cultural galega de de, de, es dicir, de un sitio determinado. Isto é o que di, eh? Quero dicir, eu, eh, eu eh, eh, teño a mesma confusión que tes ti. Eu comentei no, porque como, como está na, na web, quero dicir que eu, claro, sabía cousas sobre o facho, miraba o arquivo, pero eh, pois ah. ese tipo de cousas non as sabía, pero sí, sí, eu creo, vamos, como a ti isto... Era moi peculiar, por exemplo, O Galo actuaba tres meses ao ano, cato. Non máis? Bueno, cinco. Que era, chegaba xente en outubre, setembro. Claro, que antes as clases empezaban en outubro. Entón, viña a Navidad, e entón volvías para casa, e volvías outra vez, e entón a volta de Navidad se actuaba, chegaba maio, e todo os tiraba con todo, porque había que preparar os exames. Saleta. Eu quero aclarar unha cousa, porque as cousas non son así <coughs> a parte, son un todo. Entonces, a, o brote das asociacións culturales veñen por unha necesidade política. Claro. É dicir, brotan en Vigo, hainas en Viveiro, claro. hainas en Lugo, claro. hainas en Monforte, hainas en Santiago xa o dixestes, e é unha necesidade política. E claro. en cada sitio cada grupo que ten esas iniciativas, pois trata de montar a súa fundación. Non, eso non, eso. A pois súa fundación, pois toca a fundación. A súa asociación cultural. Sí, non, é que... eso, pois, por exemplo, eu recordo cando se fixo, cando estaba o Facho, a xente do Facho, si coñecía alguén en Pontevedra, movíanos, iban ali, facían reunións, en Lugo, íbamos de Lugo a ver quen conducía de Lugo, facían É dicir, se movían os fíos, claro que se movían, era unha necesidade política. Era unha necesidade política, detrás había políticos sempre. Sí. Xa podía haber outra xente, a ver, era, era non... aspiracións eh, culturales, pero era moi raro que se acercara inclusive no, no, no, no. esa xente a eses no, era, escapaban deles. No, Home, era, forma, que era unha forma de resistencia. Resistencia cultural, política. O eh, ten... Comentabas antes que a de Galicia antes dedicada bueno, a voz de Galicia se entregaban, chegaba unha persoa, facía, daba conferencia. Bueno, vou a dar o nome porque é o que eu recordo. Fargo recolle, ser a un sitio, recollía conferencias, conferencia, e entregaban en galego a Voz de Galicia. Pois a Voz de Galicia publicaba o día seguinte en castelán. Ah, sí, sí, por suposto. E gracias que publicaba. Decía, o que digo é que polo menos daquela, o sea, a mí sorprendeume sí. ver eh, esas columnas, o sea, é que quero dicir que, que como, vamos, eh, é, que non, non conseguía poñer aquí todo o que había sobre María Victoria porque, eh, bueno, además dicen, eh, pero pero é unha columna e un cachiño falando de, o sea, da conferencia e ademais con moito, non? E, e, e é como sempre, o sea, está di, as, as, conferen as conferencias son sobre Galicia e a muller algo así, entonces é unha mestura que é o que fan, é que cada vez que me fan unha entrevista digo, a ver, en que me vas a sacar? porque será en galego, non? pois despois ves que a persoa ás veces, non? Que a entrevista e di, Eh, dijo María Alexandre, entonces abre comillas, o sea, está como texto en castelán, despois abre comillas, e tal, bueno, sí, ¿no? Pero o solo decía que en ese momento eso se recolle, ¿no? E que en este momento, claro... Eh, eh, o, o, o sei pensable que a voz de Galicia faga co facho con outra asociación cultural a publicación do primer libro, porque foi o primer libro, de ensino do galego. Que o fai o facho ca voz de Galicia. Eso, o sea, vos de Galicia facer, bueno, algo algo porque eso xa non é preciso. Está, bueno, impensado En aqueles tempos na Escola de Xornalismo de Madrid, o señor Aparicio, que era o xefe do xornalismo da Falange, formador a voz de Galicia chamaballe a voz de Anoi. A voz de? De Anoi. Como se si fuera a capital de Vital sí. do Norte. Sí. Ah, pero non Hanoi, noite De Hanoi, de Hanoi. voz de Hanoi. Eh, hai... <laughs> Era o cume que tiña. Sí, de Hanoi. Si, <laughs> sí, bueno, porque estaban os piñados. A miña muller traballaba ali, non? Eu coñecí moito a Paco pillado, Y gracias a él, pues eh, ah. él era muy amigo de Lorenzo Varela, de, de mm. Javier Pardo, de Sebane. Claro. Ah. Sebane escribía en galego en todas as semanas, o domingo, comunicación prestada con debuxo, o sea, era, era unha, un xornal mm. sí, eh, pero, eh, sí, sí, que, pues, de feito, eh, a Bola Galicia suprimiu editorial na época de Franco para non ter que publicar o editorial que le mandaba. Mm. Ah. Eh, eh, sí, sí, aquel momento fixo unha labor importante, cambiaron moitas cousas. Sí. Claro. Eh, eh, o, vou contar unha anécdota que Marco que contou unha... o que isto que sabe destas pequenas cousas. Como o, o, o que se suicidou que é filósofo que escribiu o libro Serreo do Humor. Dios mío. Celestino, Celestino Fe, Fran de la Vega. Ah. Eh, Celestino Fran, eh, fixo unha traducción dun libro de Félix, non me acordo o nome enviou no en galego. Entonces rechazaron porque no está traducido antes ao castellano, a país. Eso non contó él, eh? más. él. Pero, no, que eu desde logo coincido... Contó contou él directamente... Coincido totalmente co que decía Saleta, o sea, as asociacións eh, culturais pois eran a forma de resistencia que se podía porque estaba todo prohibido, a asociación de veciños estaba prohibido, tal estaba prohibido e entonces era a forma non? Claro, pois eh, en que, en que se ían facendo cousas, pero está claro que, que había, o sea, que había detrás... os teleclubs. Sí. Se aproveitaba moito iso porque soltaban os curas sí, e tal e non te perseguían. Sí, pensa máis matar. Temos que rematar que xa... Sí, está a ser xa esperado. Sí, xa, xa, va, vale, gracias.